Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis 89. Ana Abdullah ibn Malik ibn Buhayne radijallahu anhu. Znači, od Allah Malka se prenosi. Ana nebija sallallahu sallam kane idha salla ferređe bejne jedejhi hata jebduve bejadu ibtajhi vjerovjesnik sallallahu alejhi wa sallam kada bi klanjao raširio bi ruke tako kaže da bi mu se vidjela bjelina ispod njegovih pazuha bjelina njegovih njegovih pazuha to je tekst hadisa <clears throat> ovaj hadis govori o tome da način klanjanja koji je klanjao poslanik sallallahu wa koji nas poučio da u njemu da je sa, sa načinu obliku klanjanja uh, a, eh, pokazuje se u stvari da čovjek u toku namaza treba pokazivati eh, eh, aktivnost i živahnost, a ne ljenost, a ne ljenost i, a, i uspavanost. A, a, a to je dokaz ovaj hadis. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis govori, a, znači, riječ je ovdje o raširivanju ruku na seđdi. Iako u tekstovu, kad isam u tefeku na lihi, nije došlo pojašnje ili to na seždu ili na ruku, da bi raširio ruke. Pa ima i neki koji, koji tvrde i smatraju da je na ruku treba raširiti ruke. Ode na ruku i stavi na koljena i raširi ovako. Ispravno da, to, da, da, da, da sa ovim hadisom nije ciljano to. Raširivanje ruku na ruku misli se ono da staviš na koljena, e, čim odvojiš, bitno da odvojiš od stegna. Znači, nemoj pripajati ruke na ruku, nemoj pripajati ruke stegnima, nego odvojiš od stegna, staviš na koljena i ispraviš, poravnaš leđa i time se odvojio ruke. A raširivanje ovdje kod spomenutog hadisa, ono je ciljano na seži. Sada je dokaz, zato dokaz je rivajet kod muslima. Od Bera, Bera ibn Azib, u kojem je došlo, kaže, Ida seđete fe da'ke fejk, warfa mirfaqajk. Kada, kaže, kada je padneš na seždu, Kaže, stavi svoje šake i podigni svoje, podigni svoje laktove. Znači, podigni svoje laktove. E, a osoba koja padne dola na seži, e, ako ne podigne lakto, on budu ispod njega. Znači, e, kada bi da podigo lakto, znači mora i raširiti. Znači, spoj toga hadisa i ovog ovdje, u stvari govori o tome da se radi ovdje o seždi, to je ispravno. Znači, ovdje je riječ o seždi, raširivanje ruku, da je, da je ciljeno na seždi, a ne na, ne na roku. <clears throat> Znači, glavna stvar ovdje, znači, e, da, je, da se s ovim, kako kažu učenjaci, e, želi pojasniti, znači, da je poslanik sa Lansanem e, hoće od nas, i to bi bila njegova praksa, da, da, da namaz bude nešto aktivno, živahno, a ne da ukazuje na lijenost i tromost. <clears throat> Malo prije, znači, spominje ovdje, znači, taj hadis od ibn Aziba, koji dodatno ovaj, dokazuje i podupirje to da je ovdje riječ, o, da je mustehab, da se, da se raširi ruke osobi koja padne na seđdu i ovaj hadis kod muslima ibn Aziba, znači on, on pojašnjava šta je, šta je ciljano sa ovim hadisom koji, je prenosi Abdullah ibn Malik, da se misli znači, na tom mjestu da se raširuju ruke. <clears throat> da jedan hadis pojašnjava drugi hadis. E, Također, znači, od, ovdje malo prije sam spomenuo, znači, od e, mudrosti ovakvog načina klanjanja, znači, tu učenjaca naglašuju, naglašuju, znači, idharu, nešati, varakbet, vesela, znači, e, time se pokazuju da osoba, u stvari, aktivna u namazu, da je živahna, da je aktivna, znači, da nije uspavana mrtva, jer osoba koja, znači, koja se skupi, koja se sakupi, to ukazuje na neku vrstu, na neku vrstu uh, uspavanosti i ljenosti. Uh, Eh, ovdje je zanimljiva stvar spomenu meselu, zanimljivo ovdje, znači da neki, uč, eh, neki učenjaci, neki fatihi smatra, od njih su i unutar hambelijskog mezeba, da se ovaj propis odnosi na, na muškarce. Koji propis? Raširivanja laktova, da se odnosi na muškarce, a ne odnosi se na žene. Za žene je propisano šta? Da se skupi ruke. Na ženama je, znači, prilikom kad odu i kad, kad su i na seždi, da, da skupe ruke, a i na ruku, na ruku što više može da skupi, da, da sakri, šta da sakri? Da sakri svoj grudi, da se ne vidi, da se istaknu grudi. Šta im je dokaza je razlika između muškarca i ženi, e, dokazuju sa hadisom koji bilježi Ebu Daud u, u, u svojim merasilima, mursel hadisma. Mi znamo koji su mursel hadis, koji su to mursel hadis. Mursel hadis su oni koji se od strani tabiina podignu da je rekao poslanik sam sam ili uradio. Što znači slabi. Ebu David izvojio, ima jedan posebno knjigu, samo Morsela tu spomenuo hadise. I u tom hadisu se spominje od Jezida ibn Habiba. Kaže da je poslanik sallallahu sallam prošao pored dvije žene koje su klanjale. I vjerovatno vidio da su one na jedan način klanjale specično, pa, pa im je rekao, kaže, i da se džetuma. Fa damma ba'da lahmila ba'd. Kada odete na seždu, kaže, spojite dio tijela sa dijelom tijela, dijelo mesa sa dijelom mesa, kaže fejnil mrete leset vidalike karadžud. U tome žena nije kao muškarac. Da je ovo vjerodostojno, zašto bio firan argument. Međutim, ovo je slabo. Znači, nema ništa vjerodostojno u tome da treba biti razlike između namaza žene i muškarca. A ovo je nožno dodati još kod Hanefija i Šafija. Kod Hanefija i Šafija, inače, kod Hanefija, Hanefija zašli još dalje, kod Hanefija treba žena spustiti laktove na, na tlo, Ono što je došlo baš suprotno hadisu, pomenut ćemo taj hadis. Zabrana toga da, da klanja poput, poput cuke kad spušta ruke, poput psa. E, šafije i Hanefije, o, ovaj, inače on od dva mezeba koje su vada nešto prepucavali, koje mesela neki, ali eto u tome se složili. Složili se, a ne imaju dokaza nijedne. A to je da žena treba, kaže, i šta im je argument, kaže, da žena treba da se sakupi u namazu na, kad ode znači, na ruku i kad ode na seždu. Što kaže, jedin argument koji kaže ili jednog estur leha. Estur leha, znači time više se sakri. Time se više sakri svoje dijelove tijela. Neko će reći, pa dobro, ima smisla, ima, ima logike, je tako? Ima logike da ima i badet, u ibadetima logike. U ibadetima nema logike, znači došlo tako, tako se klanja i gotovo, imaš dokaz, nemaš dokaz, tako. A i nema logike. Što? Što nema loge? Pa žena ode na seždu, ode na seždu, istakne se njina stražnica. Aj nek to sakrije. Ja šam si da sakrije. Ako već neko gleda i hoće ona da sakrije, ko da sa njim bitnije da on gleda dole šta je među njenim rukama, da sakupila, nije sakupila, a primjer, ako, ako ćemo već u detalj sad u tome, a ona recimo istakne svoju stražnicu, ili padne tako padne seždu, istakne stražnicu, ali tako, ako već neko gleda iz uri u nju, tako gledaš sa te strane, baš i nije neko, nije, nema tu neke logike ono, pogotovo što je to ibadet, ibadet imena ono, je li potvrđeno, nije potvrđeno. Ovaj, nema tu logike u smislu da kažem, eto, logično je da ona se, da, bolje da se sakrije. Bolje da se sakrije. A, ovaj, na kraju ona ima odjeću. Nije ovaj da odjeća toliko uska, sad da mora je sad rukama sakriva ono što je usko. Znači, tu sad pokriće još neke dodatne ovaj, zapitkivanje oko toga, znači, kako je to ona obučena, ako mora, šta sakriva, ako, ako ima odjeću, regular, normalno odjeću a, ako kaže pa dobro oslikaju se, kako će se oslikati ako padne na seždu? Ona svadne na seždu, svakako se tu a, povećaju se odjeća. Ode na ruku, ode se raširi. Ode na seždu, ode se raširi. Šta ima tu sakrivat? Logično da sakrije, ako već treba nešto sakrije, da je nešto napravila tamo na kukovima, da, da sakrije iz stražnica, da bude neko kišobra neki iznad njih, da bude da je sakri. Ako već treba sakrije se, pa ja. Tako da, znači, gledaš te strane, ovaj, znači, kud nemaju argumenta, a kud ovaj ovaj mada je to stavio poznat spominje se unutar mezheba <clears throat> dobro andalusan andalusan andalusan andalusan